הוי עמי כובי אש, מביטים בלי לראות, מוכי סנוורים ביריי עשן וערפל, אבים העולים מאושוויץ ומהירושימה, הוי עמי רצוצה הרעם של עולם בחבלי ייסוריו. הוי עמי תובעים במצולות מילים ותמונות התובעים מכם לזלול ולסבול למלאות קרס ולפתם בטן משולחנות אלילי אושר וחמאס הוי עמי תובעים במצולות מילים ותמונות השוטפים בלי הרף עלי עין ואוזן ומעלימים על דברי תורתי. על חזיונות התבל עברי, התנחמו כי אקרואכם לי שליחות מלא שמחה לקראת עבודה חגיגית. עליכם אקרא בל תבערו אש לשרפת חיליון, רק לאור מרבו. ימהרו לרעבת חן אחד את השנית, כל אחד למינו, כל אחד בעל ניצוץ האחדות. עליכם אקרא להצית שלהבות מבהירה, אשר הארץ ומלואה לא ניתנים לשרפה, אלא להב אור שיופיע כקשת מילת הגוונים של החיים כולה. עליכם אקרן ירוני רוח החיים השוכן בכם ומכם הלאה השוכן ביניכם והלאה הנושם בארץ ובדוב הבאר, הנופש מאדם ובאגם, הנושם בדפיקות, והקפות מערכת שמיים. אם כל נשימה אותי אתם נושים, אם כל נשימה אני נופח אתכם, עליכם אקרא בכל קול, צריכה הצפרדע, בכל קול עלה נידף, בכל חי בחיים, עליכם אקרא בכל מתחת האדמה הפצועה. אני קוראיכם להי קהל, כאומה מתחדשת, לארוג את טליתה של העם, ובזאת אגודת ההחלמה לארוג מחדש את חיי הארץ אני קוראיכם להגירת שבע דורות שבע דורות עברו להם והארץ לא הרצה את שבתותיה, לכן חרדים אתם בדורכם, לעומת המבול הבא, אווירכם מלאת רעל, מטרכם וימכם בושם המוות באדמתכם יסתירו נשקי אש מורעל זרעוני ורק עמוסי ערפילי מוות הרי קרח נמסו כדונג הימים גועשים ואווירכם חשוכי קיטור וחום המגביר לכן אקרוכם לשאת אל כל העמים את משאת התורה לשבע דורות הבאים שילמדו לשבות התבל והיושבים בו עליכם אקרא שוב ושוב להנבה בשמי לדבר בשמי כי אין לי קול לחיות בשמו של האין שם לא להיות מליצים לשאין להם כל להיות לפי ימי המבול מי ידבר לנו בעד ארזי אדומים וצורים בעדי אריה וצירעה את רוחי אני אני נופח בכם להשמיע קול, דברו לנו בעד ארזי אדומים צורים, אריות וצירעות. אקראוכם לפקודה צמחה לשבע דורות, זאת עשו וחיו. עוד תחוגו מועדי שמחתכם לחגיגת עונות אדמה לקבל פני אופלי הסחר והשמש בעקובות נר לברך את פרי העץ בלשיאות איטיות כי תקבלו פני עסיס העולה בכל גופות העצים דעו נא כי אנוכי עץ החיים לחיות לשבוע בסוכות משיבי רוח להצהיר אמת לכל השכנים השוכנים בצדכם כי אתם חוטים מצרור החיים ורוחו איך תגביהו חומות להסגיר את הרוח אקרואכם לברית בין הדורות אם תקהלו לברך את יוצאי חלציכם קבלו עליכם עול חדשים לבקרים. אתם תגידו להם, והם לכם, כולכם נביאי אתם. להשיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. פן תחרב אדמתי לדרון עולם. עליכם אקרא לאכול לך. מה שאני מכשיר, אכול הצומח מאדמה לא רעולה, שמן הצף מן ארץ שאינכם מריקים, נייר הבא מאדמה, שאינכם מעלים גרזן עליה, אוויר שעולה. מתהום שאינכם מחניקים, עליכם אקרא להתייצב לפני ימים ורוזנים, להדריך לאומים לרבות את האדמה ומים זכים מרעל להאמירם לנקות ולזכות גשמי חורף עליכם אקרא לחבות ערבות עלי אדמות ובקול מבשר ואומר להשמיע ארוחה לכל העמים עליכם אקרא להזהיר את כל העדות לטהר את האוויר שהוא רוחי ונשמתי לטהרו מכל מיני קיטורי מוות, המהפכים את ארצי לחור וכבשן, עליכם אקרא להעיר את כל צבעי הקשת, להרים נס נראה לכל רואה דגל הברית. ביני ובין בני נוח ונעמה ולכל נשמה החיה עלי אדמות כדי שלא ישבות לעולמי יד זרע וקציר וקר וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו עליכם אקרא ואהבתם את נשמת החיים כי האהבה היא הלהב בתוך הקשת עליכם אקרא לחיות לשבע דורות כי מי צאתכם מן השעיבוד, והארץ תוציא את המן לשבע דורות, לחם וחדווה וחירות, ואז תשיר הארץ כולה כאחד את השיר החדש. מזמור שיר ליום השבת.